այս օրերին մեր ժողովուրդն ամենուրեք անանց հավի ու կսկիցի զգացումով անդրադառնում է իր նորագույն պատմության ողբերգական իրադարձություններից մեկին։ Բաքվի ավելի քան 250.000 հայ բնակչության 1990 թվականի հունվարյան ջարդերին ոգեկոչում ազգային հողի վրա իրականացված այդ զանգվածային եղերնագործության կամ միջազգային իրավական եզրույթով ասած ցեղասպանության հազարավոր անմեղ զոհերի անմոռաց հիշատակ Ավաղ 20-րդ հարյուրամյակը հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության ամենավողբերգական դարաշրջանը դարձավ։ Բազում կյանքեր խլելով ու հայրենազրկության դատապարտելով 100 հազարավոր հայերի նախ դարասկզբին 1915-1923 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեմտյան ու Արևելյան Հայաստաններում Արցախ աշխարհում եւ ապա խորթային Ադրբեջանում 1988-1990 թվականներին ամենայն դաշնամությամբ իրականացված հայոց ցեղասպանությունների ընթացքում։ Բաքվի 1990 թվականի հունվարյան, ինչպես որ մինչ այդ Սումգայիթի 1988 թվականի փետրվարյան, ապա եւ այդ հանրապետության ավելի քան կես միլիոն հայ ազգաբնակության երամիա ջարդերը, բռնատեղահանումները, գույքի եւ ամենայն ինչքի բռնագրավումները Պաստորեն տրամաբանական զարգացումն ու շարունակությունն էին հայության բնաջնջման արտաքսման այն հետևողական դրսևորումներին, որոնք միևնույն ձեռագրով իրականացվել էին Օսմանյան Թուրքիայի երիտթուրքական իշխանությունների եւ գազազած մոլերան թուրք-քրդական ամբողջի համատեղ ջանքերով երկու պարագայում էլ, ինչպես թուրքական, նույնպես եւ ադրբեջանական, հավասարապես ցեղասպան իշխանությունների հետապնդած նպատակը մեկն էր մեծ Թուրանի ստեղծման ճանապարհին, ամենայն գնով վերացնել այն արգելապատնեշը, որպեսին Ստամբուլն ու Բաքուն տեսնում էին եւ այսօր էլ դիտարկում են հանձինս հայ ժողովրդի։ Հայության համար գոյատեումն իր պատմական բնորանում, չնայած բոլոր այն անմարդկային պայմաններին ու պտարապանքներին, որոնց մեջ անողոք ու անարդար ճակատագրի բերմով նա հայտնվել էր թե դարասկզբին եւ թե դարավերջին, իրականում այն ոսկորն էր, որ խրվել մնացել էր թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանությունների կոկորդում եւ ինչից ազատվելու համար ջանքեր չէին խնայվում առաջնորդվելով նպատակն արդարացնում է միջոցները սկզբունքով անտեսելով կամահրելով ավելի դիպուկ ասած թքած ունենալով միջազգային կարծիքի եւ դարձյալ միջազգային իրավական նորմերի վրա առանց հետագա պատասխանատվության որևէ վտանգի ու վախի զգացողության Արդյոք միջազգային հանրությունը պատասխանատվության ենթարկեց, պատժեց երիտթուրքական ապայև քեմալական իշխանություններին ավելի քան 2 միլիոն հայերի բնաջնջման համար ինչպես Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում եւ Արեմտյան ու Արևելյան Հայաստաններում ապա եւ Բաքվում 1918 թվականի սեպտեմբերին, ապա եւ Արցախի Շուշի քաղաքում եւ Մերզակա հայկական գյուղերում 1920 թվականի մարտին բացարձակապես։ Միջազգային հանրությունն այսօր էլ այդ արյունալի իրադարձություններից մեկ դար կամ եթե ըստ հաջորդականության դետարկենք, գրեթե մեկ դար անց քար անտարբերությամբ է նայում թուրքական պետության այդ հակամարտկային քաղաքականության դրսևորումներին, որպես դրանց հետևանք հայ ժողովրդի ապրած ողբերգություններին։ Արձանագրենք, ընդամենը երկու տասնյակ պետություն է ճանաչել այդ զանգվածային հանցագործությունները, ու նաև մի քանի միջազգային կազմակերպություն։ Արդյոք նույն այդ միջազգային հանրությունը միանշանակ դատապարտեց Ադրբեջանի իշխանությունը իր հայարժիշ քաղաքականությունը դարավերջին մեծ հաշվով դարձյալ ոչ։ Եթե չհաշվենք, որ 1990 թվականի հունվարի 17-ին Եվրախորհրդարանը բանաձև էր ընդունել, կոչ անելով արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեին եւ Եվրախորհրդին պաշտպանել հայերին խորհրդային կառավարության հակաօրինական գործողություններից եւ պահանջել անհապաղ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին եւ կամ հաջորդ օրը հունվարի 18-ին Միացյալ Նահանգների մի խումբ սենատորներ համատեղ նամակ են հղել Միխայիլ Գորբաչովին անհանգստություն արտահայտելով Բաքվում հայերի շարքերի կապակցությամբ եւ կոչ անելով Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Հայաստանին։ Եթե չհաշվենք, որ խորհրդային միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը հայտարարում էր, թե Բաքվում իրադարձությունները հոբերգական բնույթ են ստացել, ջարդեր, սպանություններ անմեղ մարդկանց իրենց բնակարաններից հանում եւ արտաքսում են, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես Սումգայիթի դեպքում էր, խուսափում էր իրերն իրենց անուններով կոչելուց։ Եթե չհաշվենք, որ Բաքվի ջարդերի շուրջ 1.5 ամիս անց մարտի 29-ին այդ առնչությամբ կայացել է ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի փակնիստ որտեղ միութենական բարձրագույն ղեկավարությունը ի պատասխան ադրբեջանական պատվիրակության հարցապնդման ու պահանջի այն է ստեղծել հանձնաժողով զորքը Բաքու մտցնելու եւ նրա գործողությունները հետաքննելու համար ներկայացրել է արյունալի իրադարձությունների այնպիսի մանրամասներ, որոնք այդպես էլ չեն լուսաբանվել մամուլում եւ արդյունքում փոխադարձ համաձայնությամբ հանձնաժողով չի ստեղծվել, իսկ հայերի ջարդերը մատնվել են մոռացության։ Ահա ընդամենը կամ գրեթե ընդամենն այդքանը։ Միջազգային հանրությունը իր պատկան հեղինակավոր ատյաններով հանդերձ սկսած իմիավորված ազգերի կազմակերպությունից մինչև եվրոպական կառույցները անտեսելով մարդկության հանդեպ ուղղված այդ ոչռագործություններին իրավական գնահատական տալու եւ ոչռագործներին խստորեն պատասխանատվության ենթարկելու հրամայականը փաստորեն այսպես ասած դանդաղ գործողության ական է դրել իր իսկ եւ իր իսկ միջոցով ամբողջ մարդկության ոտքի տակ Այլապես, եթե ժամանակին դատապարտվեր երիտ թուրքերի եւ նրանց հաջորդած քեմավականների վայրակ քաղաքականություն հայ ժողովրդի նկատմամբ հայոց պատմական բնորանում, ապա հազիվ թե նացիստական Գերմանիան ձեռնարկեր հրեա ժողովրդի ցեղասպանությունը եվրոպական երկրներում 1933-1945 թվականներին հրեական հոլոկոստը տեղի չեր ունենա Կամբոջայի ժողովրդի ցեղասպանությունը, որ 1975-1977 թվականներին իրականացրել էր այդ երկրի կոմունիստական կազմակերպությունը։ Եթե կասացվեին զինված բախումներն Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում, Սուդանում, տեղի բնակիչների եւ արաբախոս բնակչության միջև, ապա դրանց հետևանքով չէին զոհվի հազարավոր մարդիկ, ինչը որակվել է ցեղասպանություն։ Եթե խորհրդային կենտրոնը Մոսկվան ի սկզբանե խստորեն դատապարտել Սունգայիթի Պետրվարյան ջարդերը, ապա հազիվ թե դրանք հետագայում կրկնվեին Կիրոաբադ Գանձակում, Շամխուրում, Շամախիում ու Նուխիում, Ադրբեջանի մյուս բնակավայրերում, ապա եւ վերջապես Բաքվում, իսկ 1992-ի ապրիլին նաեւ Արցախի Մարաղա գյուղում։ Մեջբերեմ հայտնի ռուս գրող Իգոր Վոլգինի խոսքը, որ նա հրապարակել է Կոմսոմոլսկա պրավդա թերթի 1990 թվականի հուլիսի 3-ի համարում։ Եթե Սումգայիթում կազմակերպված ջարդերից հետո ձեռնարկվեին հրապարակային, վճռական եւ չեմ վախենում ասել դաժան միջոցներ, ապա այսօր մենք չէինք ունենա ազգամիչյան քրոնիկ ահաբեկչություն Ղարաբաղ, Ֆերգանա, Նորուզեն, Բաքու, Օշ։ Ջարդարանները զգում են իրենց անպատժելիությունը, քանզի խոսելով օբյեկտիվ պատճառների մասին, մենք ասես ճանաչում ենք արյունարբու խրախճանքի նրանց իրավունքը։ Մեջբերման ավարտը Ցեղասպանությունները դեռ շարունակվում են եւ այս մասին փաստում են Սիրիայում եւ Իրաքում վերջին մի քանի տարում տեղի ունեցող իրադարձությունները, երբ Դահեշ կոչվող մահմեդական խմբավորումների հազարավոր զինյալները բարիզ բունի մասով ահաբեկչության են ենթարկում սպանում այդ երկրների հասարակ բնակչությանը եւ առաջին հերթին իշխանամետ ալևիներին, արևապաշտ ասորիներին ու քրիստոնյա հայերին։ Իրականում, ինչպես դարաշրջին էր, դարավերջին եւս ամեն ինչ ինքնահոսի է մատնվել բայց ոչ ակամա, ոչ անփութորեն, այլ նպատակային հանցավորությամբ։ Հիշենք դեռևս 1990-ի սկզբներին Ադրբեջանի քուսակցական առաջնորդ Աբդուրռահման Վեզիրովի արձագանքն արձագագիր Յուսիֆ Սամեդօղլուի բանաստեղծ Սամեդ Ուրղունի ավակ ֆորտու ահազանգին, թե շաբաթ օրը, այսինքն հունվարի 13-ին Բաքվում հայերի մեջ ջարդ է սպասում։ Հարկավոր է շտաբ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու համար։ Ոչինչ, թող տղաները մի քիչ զվարճանան, լիցքաթափվեն, անհոգ պատասխանել է Ադրբեջանի կոմքսի կենտկոմի առաջին քարտուղարը իսկ ջարդերի օրը հունվարի 13-ին հանդիպելով Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի ակտիվի հետ, ինչը հերարձակվել է հանրապետական հերոստատեսությամբ, նա ասել է. «Մեջբերում եմ, մեր ճշնամիներին մենք մեր ճանապարհից պիտի սրբենք, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի մարսկոմը սրբեցինք, լղիմի կառավարման հատուկ կոմիտեն եւ շատ ուրիշների»։ Մեջբերման ավարտը Երևի թե հիշում եք Բաքվի ջարդերից մեկ օր առաջ էր, երբ խորհրդային առաջնորդ Գորբաչովը շարագուշակ հայտարարություն արեց, ասելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշ բնակչման պահանջը անխուսափելիորեն հարցականի տակ գտնի Բաքվի 250000 հայերի ճակատագիրը։ Արդյոք դա ազդանշան չէր հայերի եղերնի անպատիժ մեկնարկի համար։ Այս համատեքստում եւս մեկ իրողություն, որի մասին ակնարկել է հանրահայտ Ջորջ Սորոսն իր հեղինակած Գորբաչովի հայեցակարգերը գրքում, մատնանշելով, որ իրականությունից այնքան էլ հեռու չեն ընդհանրություններն առայն, թե հայկական ջարդերն Ադրբեջանում ներշնչված են եղել տեղական մաֆիայի կողմից, որին ուղղորդում էր Ադրբեջանի ՊԱԿ-ի նախկին ղեկավար Հեյդար Ալիևը, ով նախապես տեղյակ էր այդ ամենին եւ առանց որի ոչինչ չէր արվում, իսկ ամեն ինչ արում էր այն հաշվով, որպեսի անշահեկան քաղաքական իրավիճակ ստեղծվել Գորբաչովի համար, նաև իհարկե Ադրբեջանում իշխանությունը կրկին ձեռք բերելու նպատակով, ինչին որ հետագայում նա հասավ, անխնա հեղելով տասնյակ հազարավոր անմեղ մարդկանց արյունը, չխնայելով անգամ իր հայրենակիցների ու թուրք մեծղեցիների արյուն Նաղդամի մատուցներում 1992 թվականի փետրվարի վերջերին ու սկսվեցին խորհրդային տարիների նախադեպը ճանաչող հայերի կոտորածները, որոնք իրագործվեցին Ադրբեջանի ազգայնական ու կուսակցական կառավարական մաֆիայի կողմից, հենվելով խաժամուժի վրա եւ անշուշտ խրախուսվելով Կրեմլից։ Ջարդերի ընթացքում դրանց կազմակերպիչներին եւ խաժամուժին աջակցել են Ադրբեջանի իրահապահ մարմինները, կոմունալ ծառայության տնտեսության վարչության աշխատակիցները, ովքեր տրամադրել են հայերի բնակարանների հասցեները, շտաբ օգնության բժիշկները, ովքեր հայերի մահը վերագրել են սրտային խանգարումների հայ բնակչությունից խլել են դրամը, արժեքավոր իրերը, խնայ բանկի գրքույկները, բնակարանների փաստաթղթերը։ Նավահանգստում ժողջակատի ուղեկալներում խոզարկել են տեղահանվածներին, կողոպտել ու շատ աճացեցել, ապա Կասպից ծովով լաստանավերով ուղարկել Թուրքմենստան։ Նույնը կատարել են նաև օթանավակայանում։ Ժամանակի մամուլն արձանագրել է մեջբերում եմ։ Խորթային Վրաստան լաստանավը մոտենում է Կրասնովոդսկի նավահանգստին։ Նավասանդուղքից իջնում են հոգնած, տանջված մարդիկ։ Առաջին օրերին սարսափելի էր նայել Բոկոտն ծեծված, խոշտանգված մարդկանց երկու հոգի 85 տարեկան մի տղամարդ եւ 90 տարեկան մի կին վերքերից ու ծեցից մահանում են հենց նամում։ Մի քանիսին տեղավորել են քաղաքային հիվանդանոցում, ասել է Կրասնովոլսկի ոստիկանության պետերից մեկը։ Մենք ընդունել ենք 10000-ից ավելի փախստականների, գրեթե բոլորին ինքնաթիռներով ուղարկել ենք Երևան, սարսափելի տեսարաններ։ Հետագայում գրել է թուրքմենական այդ քաղաքի կուսակցական կոմիտեի քարտուղար Մուրավիովան։ Միայն գեներալ Ալեքսանդր Լեբեդի հրամանատարությամբ խորհրդային զորքերի օթադեսանտային դիվիզիա գրեթե մեկ շաբաթյա ուշացումով Բաքուն գրոհելուց հետո, որն իրականացեց ոչ այնքան անպաշտպան հայ բնակչությանը սատարելու, որքան Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության տապալումը կասեցնելու նպատակով փրկվեցին ողջ մնացած հայերը։ Մի քանի օրվա ընթացքում հունվարի 13-ից մինչև 20-ը Բաքուն լիովին հայաթափվեց Բաքվի գեհենից մազապուրս հայ քաղաքացիները հիմնականում կանայք, երեխաներ ու ծերեր բռնագաղթեցին իրենց օջախներից, թողնելով ամեն ինչ, եւ ապաստանեցին Հայաստանում, Արցախում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Խորհրդային միության այլ հանրապետություններում, արտերկրում։ Պաստորեն Բաքվի ջարդերը վերջին ակորդը հանդիսացան 1988 1990 թվականների եղերական իրադարձությունների այդ շարքում, թե ինչու Սումգայիթից Կիրաաբադից, Ադրբեջանի այլ հայաշատ ու հայահոց բնակավայրերից հետո միայն դժվար չէ կռահել։ Բաքուն ահաբեկության մանրակրկիտ պլանավորված խոշորացավալ ակցիայի մի մասն էր եւ պահվում էր վերջնական հարվածի համար, որպեսզի Արցախահայությունը հետ կանգներ Ղարաբաղյան հիմնահարցից։ Որքան է զարմանալի ու տարօրինակ թվա, Բաքվի հայկական ժարդերի զոհերի թիվն անորոշ է առ այսօր։ Թեկուս, ինչպես Սումգայիթի պարագայում է, շրջանառվում են տարբեր թվեր։ Արդյոք հնարավոր է գոնե մոտավորապես ճշտել Բաքվում նահատակված մեր հայրենակիցների թվականակը։ Ըստ ակադեմիկոս Զիա Բունյաթովի, Բաքվում 9000 հայ է զոհվել, Սումգայիթում 700 հայ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 Ընդունված է ասել, որ Բաքվի հայ բնակիչների հունվարյան, ինչպես որ առասարակ Ադրբեջանի հայության ջարդերն այդ հանրապետության իշխանությունների պատասխանն էր Ղարաբաղյան շարժմանը, մայր հայրենիքի հետ վերամիավորվելու Արցախահայության ձգտումներին։ Այո, դա այդպես է։ Բայց եթե 1987 1988 թվականներին հերթական անգամ վերացնուն չապրեր այդ շարժումը, արդյոք այդ խորհրդային հանրապետության պետականակիր հայ ազգամնակությունը հետագայում խուսափեր նման դառը ճակատագրից, հաստատապես պնդում եմ, որ ոչ ոչ, քանզի մինչ այդ իսկ Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի ապօրինի որոշմամբ ադրբեջանական ԽՍՀ-ին բռնակցելու ժամանակաշրջանից ի վեր Արեմտյան Մերսկասպեի այդ տարածքի հայության գլխին ի սկզբանե չարագուշակ ուրվականի պես սավառնում էր բնաջնջման եւ արտաքսման հերանեկարը, ինչպես դա համաժամանակ 70 տարի շարունակ տեղի ունեցավ հայկական Նախիջևանում, ինչպես դա մինչ այդ տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանում անցած դարասկզբին կրկնում եմ, հայ ժողովուրդն իր պատմական բնաշխարհով իրականում այն ոսկորն էր, որ մեծ Թուրանի ստեղծման ճանապարհին խրվել մնացել է թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանությունների կողորդում եւ ինչից վերջնականապես ազատվելու գաղափարը եղել ու շարունակում է մնալ ռազմավարական հրամայական պատմական բախտի քմահաճիկով մեզ սահմանակից դարձած այդ ճշնամական պետությունների համար։ Իսկ հետագան կարող է քարսել Հետագան համոզված եմ առավել քան ցայտուն ու հաստատուն ամփոփված է մեծն բանաստեղծի Հովանես Շիրազի էքսպրոմտ պոեմի ահա այս տողերում ինչով եւ ցանկանում եմ ավարտել խոսքս։ Մենք խաղաղ էինք մեր լրների պես, դուք քողմերի պես խուժեցիք վայրակ։ Մենք ձեր դեմ ելանք մեր լրների պես, դուք քողմերի պես ոռնացիք վայրակ։ Բայց մենք հավերժ ենք մեր լրների պես, դուք քողմերի պես կկորչեք վայրակ։